labdarība vai līdzcietība. Pasaule tic, ka labdarība ir vārti uz debesīm, bet tā ir kļūda. Labdarība nevienmēr iet līdzās patiesu rūpju un mīlestības izpausmēji. Ja trūks patiesas mīlestības un rūpju, debesu vārti neatvērsies. Ja trūks vienotības, būsim ierauti tikai pārākuma un mazvērtības dancīja. Tikai vienotība spēj sniegt mums gandarījumu. Kad dodu kādam naudu vai arī ko citu, man jājūt, ka dodu tādēļ, lai vairotu savu vienotību ar pasauli. Man jājūt, ka tas neesmu es, kas palīdz. Gluži otrādi, es saņemu palīdzību. Tā nav labdarība, bet mana veltīšanās ar mērķi šeit, pasaulē, gūt pilnīgu un visaptverošu savas augstākās būtības izpratni.